Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Și pace pe pământ oamenilor de bună voință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, Îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Fiule unul născut Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi, tu care e asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.